Buena tarde a un nuevo programa de Cendorella. Con música de 13 Kraus principiamos este jueves. ¿Por qué? Porque al remerar que o sábado hueito y e domingo nuevo, faremos una tradición de De estrella a estrella, 24 horas de Raso en Aragones, con un concierto a las hueito de 13 Kraus y el Cinean en la sala Rebato, aunque son todos convidados. Principiamos web con una noticia de Luengas, no puede bastar otra traza. Y llega Maitín viernes, a las eh, de de Maitins, y habrá una, una protesta muy insólita de banda de la Real Academia Española de Luenga, RAE. los colectivos chitáns, emparados por Amnistía Internacional, se manifestarán contra las acepciones de la parola chitano que figurarán, un mellor dito gitano, que figurarán recién en la nueva edición do diccionario de RAE. La consideran discriminatoria y potenciadera de estereotipos negativos entre a suya etnia e entre suyo pueblo y no lleno más eh, que sigan disconformes con la imagen que se transmite desde pues, este oráculo do lo engache. También os chodigos han feito servir a su queixa, porque o significado de cualquier parolas no más refleja prejuicios antisemitas una otra época. Se, se eh, definiciones de chodigos propias del siglo XV o XVI que ya no son actuales. A respuesta que ha dado a llega a mesma de siempre que o diccionario replica las parolas que se emplegan. Con y con iso mm, de todo cierto, porque ves, bellas eh, términos de, hecho digo, ya no se a servir. En concreto, la acepción número 5 da de entrada gitano do nuevo diccionario dice textualmente trapacero, que con astucia, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en algún quehacer. Lo digo en castellano porque llegué a definición textual y o que se dice pues un, chafardero, un, furtaire y poco más. Dende os colectivos chitans dicen que estos prejuicios queden reflejados en o diccionario no faso que potencialos. Los diccionarios los leyen los ninos. ¿Qué educación les somos dando? Una institución que recuye dineros públicos y a la cual se fan premios habría de eh, avanzarse eh, en, en sociedad y no legitimar estos tópicos tan negativos. Estas son las parolas de María José Jiménez Cortiñas, presidenta de la Asociación Chitanas Feministas, que ya entidad que ha convocado y ha organizado esta protesta de van do Palacio das Parolas. Según ella, vendrán chitans de toda España. Este problema no es nuevo, sino que ya remite también a una otra versión, eh, tantis más, la que figura ahora mismo en la página web da RAE, en la que eh, se dice esto en castellano, que estafa u obra con engaño. Jiménez dice que se creerán que con meter, eh, pues un, furtaire por metal han apañado y que ya igual. Pero que eh, Carrañada dice que ha plegado un momento de rematar con un significado de empleo que a propia sociedad ye eh, forachitando. Esta baralla se, se, se, a los chodigos españoles Y en este caso puede estar que con tan más razón porque se pillan acepciones de chodigos que han estado sublidadas mm, que remiten al siglo XV, XVI Y que se, pues, se van sublidados de todo Totalmente en el puesto muy concreto en cara se va a servir eh, en este caso dos chodigos eh, a, comunidades chodigas y sefarditas fa años que miran de convencer a la RAE De que quite esas definiciones de bels Porque, según teso presidente la comunidad Chodiga de España, Isaac Kerub, Brenca han de beller ni con o suyo auténtico sentiu ni con la verdad. Pero resultado, continuamente, yo mismo mesmo. Sin la 22 edición, Es decir, a zaguera publicada, se se agarra a refinición de hecho digo agora a nueva señala, ha reviscolado una definición muy antigua, que ye dito de una persona angluciosa u furtaire. Eh, en, en español, eh, dicho de una persona usurera o demasiado ambiciosa. Pero no remataste todo eh, si pillamos ahora en la nueva edición o significado la parola judiada, se define como en el castellano, mala pasada u acción que perjudica a alguno. En aragones, mala pasada u acción que perjudica a Belún. Justo antes aparecía un adverbio, advertiva que era un mínimo, que era un concepto tendencioso, negativo, se señalaba esta carga peyorativa, ahora ya no. Eh, según tesis a Akerup, eh, parolas concretas, eh, a declaración y somos decepcionados con a las definiciones peyorativas de judiada u sanedrín, chunta o reunión para tratar bella cosa que se quiere amagar. No más reflexan prejuicios antisemitas de traspuendas y no aportan soque confusión. Querub en envía un nuevo clamamiento a la RAE, ta que pille, tal y como fan en otros ámbitos, los nuevos tiempos y se dice un costau eh, pues, leyendas foscas propias la Inquisición u do nazismo. A RAE por suya contra discrepa de todo el académico y director de diccionario Pedro Álvarez de Miranda reconoce que viaki de que este se emplegue a cambiar a realidad, cuan eso ye imposible. O diccionario no puede cambiar a realidad, a suya función ye refleixala, y si no nos fagollo a realidad, tampoco nos feragollo o suyo reflejo. Pero cambiando reflejo no se cambia a realidad. Ye como trencaros yo que no nos fago yo, cuando eh, nos vellemos en él. simplifica. E bueno, que al a este señor a gran cantidad de cultismos que nunca no se van feito servir en español y que pilló mientras o siglo XVIII y o siglo XIX se han adaptado como designar que es suyo para, para la castellana y diseñar y muchas otras. O diccionario sí que puede cambiar o vocabulario da, da chen y como ella entendemos muchas, los propios cultismos y muchas otras parolas. En Aragón con el proceso de sustitución lingüística del aragonés en tao castellano enconoisemos pros de parolas, mesas en o diccionario castellano que se han estendillau sustituyendo a las tradicionales. Me ocurre, por ejemplo, Gilguero de Van de Cardenina, Asinas que esto mentira. Un diccionario refleja o vocabulario de una luenga, pero también puede adullar a cambiarlo, por unos motivos u por otros, u mesmo a refirmar significados negativos como ya que Isha, que aquí os chitans y os chodigos enfan. En el preámbulo la 23ª edición, ya se enantan las críticas y se, pi, e se advierte que a institución, entre cometas, eh, procura aquilatar o más posible las definiciones ta que no sigan gratuitamente sesgadas u ofensivas. Pero no siempre se consigue. Se puede atender a estas propuestas de, quitar y ser significados. Posos os implicados Son estaus, de que fa poco, o continan estando, perfectamente vicens. En o caso de Chitán no lo sé, pues estar que sí. En o caso de hecho digo, creo que hay una seducción muy recién. Y que la son, la que, la, son refirmando. Fueras de, de a postura institucional da RAE, también cal señalar a postura personal de los académicos la lengua española como Carmen Riera o Luis Coitisolo que eh, vienen a decir, coinciden en que si vía un empleo real de un termín o diccionario no puede aleixarse del y ha de reconocerlo. Entre cometas, bueno, citando a Goiti solo, o que se emplea un diccionario o que a persona que emplea un diccionario ha de poder trobar o que siente un leye. Y xa a función de diccionario. No más cuando una parola entra en desempleo, se puede quitar. Pero no podemos viedar bells empleos que son estendillaus. Cuando la sociedad cambie y evolucione, cambiará o diccionario. Pero ya está que debe cambiar si queremos cambiar o léxico discriminatorio. Como he dicho, esto es falso. Un diccionario reconoce esas palabras, pero también puede dar unos empleos que si después se extendían en educación, en medios de comunicación, pueden fese sociales cuando en primeras no llegan. Un diccionario puede pillar unas estructuras y cambiar a luenga, puede pillar unas parolas y cambiar a luenga con las herramientas adecuadas. Como a decir, en Aragón lo conocemos muy bien con el proceso de sustitución lingüística Y había muchos ejemplos también dentro de la propia lengua castellana, os más claros, os cultismos. Este fenómeno, que se dice performatividad, y común a muchas áreas. Y decir esto, esta chen de, esta, este, este, nivel académico, pues yo poco menos que una falacia. Cambiando de tema, al decir que, eh, Torremero porque he principiado con ello, que o sábado un hueito y o domingo nuevo tenemos eh, una jornada de raso en aragonés que lleve estrela a estrela. Eh, principia o sábado de maitins, de hueito a nuevo con o programa podcast Rueda Libre. ...después de 9 a 10, continuaremos con Aliedrera. De 10 a 11, continuaremos con o programa Ollasbas. De 11 a 12, tendremos la Rock Tubernio. De 12 a 13 tendremos Escándalo en las Ondas. De 13 a 2, Ciudad Podrida. Y de 2 a 3 tendremos Antena Dislocada. Antes de enantar en cara más a programación, imos con una canta de 13 Kraus. Un atra de 13 Kraus. ¿Por qué? Porque el sábado 8 a las 8 tenemos conciertos con él y con Ecinean en la sala Rebato. ya, ya, ya. <laughs> bueno, y ahora por aquí charrando, que al decir que de un atados tendremos en la Vía Láctea a la Chen de Estrellados y después en o concierto de, de, Tardis 13 Kraus eh, y de Cinean tendremos un Bermú y tendremos a espectacular actuación de Gussie J y Josie Beas. Qué <laughs> Por aquí tienen muchos fans. <laughs> Por supuesto, no te os lo perdáis. ya sabes en la sala rebato o sábado hueito de tardis os vellemos y antes en la Vía Láctea también podréis escuchar a grabación de estos programas geniales. Continuando con la parrilla de tardis, pasamos que de 13 de, 13 de, 3 a 4 tenemos la Crataire con la mochila y de después tendremos estrellados de, de 4 a 5. De cinco ta nos tornaremos a escuitar, así nas que todos aburriremos con Fendorella. Y de ta siete, y de 6 ta 7 tendremos dos caras y una cruz. De siete ta Electrocracia. También un muy buen programa que calca escuites. Y después, pues, eh, mientras se fan repeticiones, tendremos o concierto de 13 Kraus más e Cinean en sala rebato y la actuación de WCJ J y Josie Bear pues en Overmú, malas remataros conciertos que, tos torno a decir, no tos podéis cacegar. Continuando con, con bella, bella novedad a semana, ...antipartidista noticia tan negativa de, o diccionario y tal, pues que al decir cosas más pinchetas, como por ejemplo, eh, tenemos por aquí, o descubrimiento de pinturas rupestres, una cosa a priori curiosa, más que más que en cara se descubran, y en ocaso eh, las que voy a charrar, más en cara, estas no se han trovado en Europa, que yo he puesto más común, más que más o sur de Francia, norte de España, o bueno, a, Europa continental también, sino en Indonesia. En Indonesia. Y lo bueno que tiene es que eh, a su antigüedad, según esos métodos de, datación contemporáneos, carbono 14 y otros isótopos radiactivos, ya de 39.900 años. no sepa aire de, de pinturas rupestres, como ya era mi caso, y es muy interesante este dato porque la sitúa casi eh, en paralelo a las pinturas de Espelunga cantabrado do Castillo, las más antiguas que se conoceban de y que encara se conocen, pues eh, una de ellas tiene dica 40.800 años. Asinas, una colla de arqueólogos australianos y e indonesios ha publicado en la revista Nature descubrimiento de estas eh, pinturas prehistóricas de 39.900 años de antigüedad en la isla de Celebes, Indonesia. En estos dibujos aparecen animales, mans y, más, y, más figuras humanas, brazos más que más también. Y distas más, bueno, en concreto un disco rollo, que no se sabe Guaire bien a qué representa, tiene 40.800 años de antigüedad. Eh, perdón, 39.900 años. Estas mans, o disco rollo ye, que no se sabe guaire bien a qué representa, se trova en la pintura cantabra do castillo que este sí que tiene 40.800 años. Eh, y es muy curioso que se trove una datación temporal tan parellana en las primeras pinturas rupestres y que a suya distancia siga tan gran, pues entre las dos pinturas vía 13.000 kilómetros de distancia. Eh, según este experto Thomas eh, Sukitna de la Universidad Australiana de Wollongong, arte rupestre talmen emergió de traza independiente un mismo tiempo, en los lugares modernos de Europa y o, sureste asiático. llega una posibilidad. u otra posibilidad posibilidade que eh, siga unha práctica estendillada entre los primeros humanos, ya en África, que después continuaron fendo servir se estendillón en los esferes continentes, en este caso en Europa y en Asia. En total, en esta isla de Celebes se han pillado 12 dibujos con mans humanas y eh, dos representaciones de animales. Hay un total de siete esplungas de piedra caliza en, una isla de, esta isla de, Celebes. Y es curioso también que los temas que se retratan sigan los mismos tanto en las pinturas europeas como en estas nuevas pinturas asiáticas. Asinas, eh, es, decir, mans, eh, figuras humanas, un mismo bel, disco bella flecha que, es típico de, las actividades de caza. os isótopos radioactivos que han feito servir ta, ta poder datar ista, ou, ta poder fixar a calendata distas pinturas eh, han pillau de, de, das formacións coraloides de Chicoz, nodos de calcita, de aragonito ou de cheso. Eh, en total han analizado 14 pinturas en estas eh, 7 espelungas y los resultados más antiguos son estado, pues, este que dito en principal 39.900 añadas y o más recién y recién más recién 17.400 añadas de antigüedad. Eh, ni menos, cal decir que los propios científicos reconocen que lleno más una eh, a través de eh, que empillar eh, os coraloides nomás se puede conocer a edad mínima de estas pinturas, por lo que talmen en pruebas posteriores se eh, Senample y pueda mismo superar en antigüedad a, las míticas pinturas de do Castillo, de do Castillo de Cantabria. la pintura más antigua lleva de una mano humana, eh, también, pero, como he dicho, pero también se troban otras pinturas interesantes, eh, como una babirusa, que es un, animal animalot, un, mamífero de, do país, de, de esta isla, y que tiene 35.400 añadas de antigüedad a pintura. Eh, en cara que se puede decir en cara que las pinturas más antiguas conocidas son las europeas, en concreto las eh, de Cantabria y en concreto las de Ocastillo, cal decir, y, no las de Altamira, que también son muy antiguas, pero en este caso son coetáneas casi de tot a las indonesias, cal decir que, esto, pues claro, este descubrimiento de fa un mes, pues lo ha cuestionado tot. otra eh, cuestión interesante, ¿y qui ha feito estas espelungas? ha sugerido que en caso cantabro talmen no haiga estado Homo sapiens, sino Homo neardenzalensis, el hombre de Nardental, que pillaron y habitaron y se extendieron por, por o continente y por la península ibérica antes que no os sapiens. Según tes parolas de Anthony Dosseto, uno dos, dos autores de esta investigación, os europeos ya no pueden continuar reclamando en exclusividad cuestión os primés que desembolicó el arte astrauto, han de compartir, han de fer pacha, a lo menos con los primeros habitantes de Indonesia. Así es que una noticia muy curiosa que en breus contemplaremos con un atra en cara de pinturas rupestres. Tornando con, lo que charrábanos, eh, torno a hacer publicidad de A Jornada de Raso en Aragones de Estrela a Estrela este sábado y este domingo. Si bien he charrado sábado, cal decir que o domingo continuaremos por primer vegada con la jornada de estrela a estrela. Asinas de 8 tamén 10 faremos bellas repeticiones dos programas de, do dantis de mellatas 10 tas 10 tendremos o podcast Kurdistán de 10 a 11 tendremos o podcast de Mai Música y Parolas de 11 a 12 tendremos Luita Libre y de 12 a 1 Feremos un especial nuevo de noviembre. A travegada, tos remeramos, que tos aguardamos a todos. Este sábado 8 a las 8 en la sala de arrebato octavo concierto de 13 Kraus y Ecinean. Por eso, dos dichamos agora con una tracanta Continuamos con una noticia de luenga aragonesa, como no puede estar de traza, y ya que la colla de Soft Aragonés ha desembolicado una nueva herramienta informática para eh, poder hacer servir el aragonés en las nuevas tecnologías. Y no hay una herramienta informática cual siquiera, y una herramienta informática muy interesante, muy de moda en el momento actual, Lomio. muy sabe, tal vez unos no, que Lomio hay una plataforma en que la chen puede batir, puede votar, puede tomar pillar decisiones de traza colectiva de una traza muy ágil. es que a Chendes soft aragones lo que ha feito pillala, ya que ya era de moda y puede estar muy importante a vida política dos veniens años, y la ha adaptado tal aragonés. Eh, la podéis trobar, os la podéis descargar o podéis pillar la traducción dentro de la página web de Soft Aragones wiki.softaragones.org. U también podéis pillar eh, a página web oficial de Lumio, www.lumio.org, y podéis pillar a ti... a versión en aragonés. Aproveito este momento, ta, eh, decitos que si os queréis meter en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de la cuenta de correo electrónico ...fendoorella... todo junto con dos os, arroba gmail.com y también podéis eh, y trobar o nuestro podcast en oblog orella, atravegada con dos os, punto La semana pasada charremos de, barfulaires y de estupideces humanas, charrando de eh, oblinco da paellera de un zagal en Navarra y hacíamos una apuesta que si teníamos cinco intervenciones brincaríamos una paellera de agua bullindo pero como no las hemos tenido a la fin no lo hacemos os animo con Toti a que intervengas tal menbeldía día, blinquemos una paellera de agua bullindo. Continuamos con, noticias interesantes y está ya enreligada con la noticia de la espelunga de Indonesia. Pero no cal marchar guaire Esta espelunga se trova en Huesca. Y ya la espelunga da fuendo trucho. ¿Qué ha pasado allí? Pues que a suyas pinturas rupestres, que ya se desde de Fabella decada, han estado tornadas a datar. Y adaptación datación que se ha dado y es mucho más antigua que no la que se pensaba. 31.000 años. Eh, asinas. En concreto, bellas pinturas rupestres de esta espelunga de Afuendo Trucho eh, son más antiguas de lo que se pensaba de Icagora. Si más gran parte los textos divulgativos se les daba una edad, una calendata de 20.000 a 22.000 añadas de antigüedad, a suya datación por un método uraniotorio que ya más eh, es precisa que no ha de carbono 14, prolonga a suya vida dicaos 31.000 años. No son los 39.900 años que charraban añadas que charraban los antis con las espelungas de Indonesia, no son las 40.800 añadas de las espelungas de Castillo, pero en Carasinas son eh, unas calendatas muy, muy antiguas que fan que estas eh, pinturas sigan las más antiguas de todo tota Aragón y e unas de las más antiguas de, la Península Ibérica. Las pruebas también han feito honra a ordenar cronológicamente las esferens pinturas. Así, o más antiguos serían los puntos concretos, que son los que tienen precisamente 31.000 31 añadas. Dimpués, os caballos, uno de eh, tiene 29.000 añadas y esto es muy interesante. As mans entendrían 27.000 y a la fin a resta de signos entendrían 25.800. Según test a de la Universidad de Zaragoza Pilar Utrilla, todo el arte rupestre de Espelunga y gravetiense. Tiene entre 25.800 y 31.000 añadas de antigüedad. Fa dos añadas, una colla de investigados españoles, portugueses y británicos esfendeba en la revista Science ...después de estudiar bellas espelungas cantabras, como a espelungado Castillo da que charrau, que, eh, a lo que se pensaba, el hombre neardental sí tenía arte rupestre. Y a espelunga da fuendo trucho se se perfiló o se pensó como uno de esos puntos claus que se podía pillar esa teoría. Con y con eso, estos análisis han confirmado a teoría tradicional, que las pinturas son de Paleolítico Superior y por tanto, feitas por Homo sapiens. Los estudios son estos feitos por Dick Horman del Instituto Max Planck y por Alistair Pike de la Universidad de Bristol y se rematan de ser públicos en un congreso científico. Se han basado en la análisis atravegada pues dichas roscadas eh, calciticas que se fan eh, alto alto las pinturas mientras los siglos y que de vegada las proteixen. Paralelamente a isto enantes en la cronología continua o de da espelunga. Asinas eh, se ha feito una nueva eh, campaña de excavaciones financiada en parte por la comarca do Semontano de Barbastro. Según las declaraciones de Pilar Utrilla, hemos trabajado en cuestiones de datación, pero no en el arte rupestre, sino en datación de espelunga. buscábamos datar a ocupación más antigua En las excavaciones de 2005 trovemos un hueso que nos dio 31.000 añadas de antigüedad y querébanos corroborarlo Hemos escado un puesto en espelunga en o suyo terreno no está removido está rechirado. Y así hemos trovado un otro hueso, que yo que ahora eh, va, a estar feito de análisis O lo chico ya que tenga entre 20.000 y 30.000 añadas. Antimás, hemos trobat un importante conjunto de materiales de siles y un dien que, que ya estaba empleado como colgallo. Utrilla también señala que los nuevos datos eh, da do trucho, da do trucho, pues corroboran a importancia, a, su importancia en general. Tautrilla y una de las espelungas más antiguas do Paleolítico en España. No más ya está superada por cualquier testimonios trobados en las pelungas do Castillo y de Altamira, la que hemos charrado antes más. Vía un dato importante y que muchos pocos conocen. Los bisontes de Altamira, que son emblema de arte rupestre en, Europa y en el mundo, tienen 14.400 años de antigüedad, mientras que los caballos de Afuendo Trucho les doblan en edad, 29.000. En resumen, en Afuendo Trucho, en Huesca, se troban los animales tintaus rupestres más antiguos del mundo. a pinturar esta pintura en general, esta espelunga, tiene mucho arte rupestre muy antiguo y una espelunga gran. Tiene seis caballos pintados. edito ya que uno de ellos es el animal más antiguo pintado en el mundo por, por humanos. Tiene más de 50 mans, un ciervo, una crava y pro que muchos especialistas foranos vienen, pues valoran a suya singularidad. Así nas que, brincando las espelungas y las pinturas rupestres de Indonesia, pasamos tahuesca Huesca y nos trovamos en un mes con una auténtica revolución en, en arte paleolítico pasando de esta noticia, nos remeramos que Maitín y de Van Maitín, eh, que o sábado hueito y o domingo nuevo de Van Maitín y al otro día, <laughs> tenemos eh, a emisión 24 horas en Aragones de Estrela a Estrela, que ahora Lucía nos va a resumir bueno, <laughs> yo de primeras de todos incusarme por plegar tan tarde y que, pero bueno, he disfrutado de una clase magistral de pintura <laughs> rupestres de Valdés impresionante. Me fería muy hoy que dimpués Marco tornase a repetir eso de nature, o cómo, cómo lo dices tú? Nature. Ojo, eh, ojo. que digan del Aragones. <laughs> y, bueno, os reveramos a que aquí nos haya parado cuenta aquí plegue de enchagase ahora, porque con la de vegadas que lo hemos ido repetiendo, que se pierda este cabo de semana o de estrella a estrella, y porque vive en un otro mundo. Eh, ya sabéis que a las 12 de Omaitín tendremos un socalce en la Vía Láctea, aunque participarán también os nuestros grandes DJs de eh, DJ Josie Bear de Electrocracia y, y también Guindiman de Estrellados. Eh, y impuestos de tardes, a las 8 de la tarde, podremos disfrutar de concierto de 13 Kraus y Sienean en la sala de rebato por 5 euros. A programación aquí en Radio Topo en o 101.8 será de 8 ta 9 Rueda Libre, de 9 a 10 Aliedrera pues El Jazz Bass, Rocktubernio, Escándalo en las Ondas, Ciudad Pudrida, Antena Dislocada, La Crataire y La Casa en la Mochila, Estrellados, Fendorella, Dos Caras y una Cruz, Electrocracia y al otro día o domingo principiaremos a la milla tas 10 con Kurdistán, Música y Parolas, Luita Libre y Nueu N 2014. Hue, somos aquí en Fendorella y como sabéis tenemos un número de teléfono, aunque podéis gritar, que agora non lo tengo a mano, pero lle un 976 29 14 38, no de es que no. Lo buscamos y nos lo decimos. puedes gritar ahí igual menos. <laughs> bueno, nunca no gritad, pues diga que, La semana pasada... Mala suerte sería que, gritase. Y... Ah, la semana pasada tenía... No, decíamos que si gritaban cinco vegadas brincaríamos eh, una paellera con agua bullindo. Ya, yo quería aclarar eso. Eh, yo no llegué la otra semana, podéis gritar cinco vegadas, pero yo no voy a brincar. <laughs> Eh, cosa. Yo lo advierto por si un caso taquedín pues no, no me digan que, que que lo iba a hacer. No, yo no edito que iba a hacer cosas. Bueno, yo sí lo Bueno, eh, como tenemos este sábado concierto de 13 graus, pasamos con una tracanta, ya sabes, a las hueito, en la sala Arrebato, con el Cinean, y din pues la actuación de nuestros DJs eh, súper especiales, Gusinean y... Eh, <laughs> Gusinean. sí Bear y Gindiman, que no sé cuál es su nombre artístico. Eh, de Electrocracia. DJ ya, Gin DJ, es cierto, Gin, DJ, de Estrellados, que impuestos, bueno, podéis acudir a las 8 a, a, a Alto, ta, Vía Láctea, a participar en directo en el único programa que se, que se va en directo de Radio Topo y impuestos lo podéis sentir aquí en, en Radio Topo, en 101.8. Mejor en directo, ¿eh? Hombre, muy divertido, yo lo recomiendo. Bueno, nos entiendo 13 Kraus, una colla que va a tañer este sábado de estrella a estrella con, motivo del especial en Aragonés de Radio Topo en Asal Sala Rebato que lle en la carrera Pignatelli. ¿no? No, no, no, y en la carrera, y en la carrera Palafox. tengo yo lo día que no doy una. O nuestro teléfono yo 976 2913 Si nos queréis gritar, mm, nos alegraremos mucho. Y ahora ímos con una noticia eh, de medio ambiente sobre un ejemplar? Sí, un ejemplar de alica, de imperial oriental, tampoco no se guaire, pero interesante porque esta alica parece que se mueve no más entre Asia, bueno, en norte de Europa, nororiente y Asia. Y eh, la trovada pues en la comarca de Chacetania, una cámara instalada en la comarca de Chacetania en Huesca, captado por primera vegada en Aragón y por segunda vegada en, en Estado español la imagen de un ejemplar juvenil de alica imperial oriental, eh, nombre latino Aquila iliaca de origen eslavo. A observación captada o pasado 18 de octubre permitió lectura de inscripción del anillamiento y conocer lo origen del animal, una de las pocas especies existentes en Europa de fuera dos Cárpatos y península balcánica. A su área de distribución en este continente informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa. Antiparti del impauto causado pues, por los aficionados ornitólogos, observación plantea nuevos interesantes interrogantes sobre la magnitud y características de la dispersión juvenil de esta especie y a suya consiguiente significación cara a conservación. En tratarse eh, de una especie con un muy gran elevado grau de amenaza de, extinción. Como oíste, existen otros antecedentes destacables en Aragón, como estío o trampeo fotográfico, en febrero de 2007 un ejemplar de Pigargo, Aliatus albicilla, en el Parque Nacional de Ordesa, un huesos adulto captado alimentándose en plena estepa monegrina u cada vegada más frecuente a detección de buitres negros, Aguipus monacus, y un nombre científico, a, mi pronunciación de latín y pésima, pero bueno, como no sabemos cómo lo pronunciaban exactamente, <laughs> en los comederos daus necrofagas aragoneses. A más de cámaras, una tecnología tecnología cada vegada más eh, feita servir en esta de proyectos de, seguimiento consiste en dotar a las AUS de emisores vía satélite y que que permitido descubrir a, como Piros, un falcón sacre, eh, en latín falco cherrug, na de 2009 en Hungría, es a Aragón en su suyo viaje migratorio de Mauritania, en lo que constituía la eh, primera a primera cita fidedigna da especie en Aragón y a segundo a nivel estatal. Igualmente, ton, una febra mm, muy rara alica moteada, que o nombre en latín aquí Aquila clanga, naicida y marcada con emisor en Estonia en 2008, a esnaves aguas comarcas orientales aragonesas en los suyos sucesivos movimientos migratorios que tienen como destino o suyo cuartel de hibernada, el lentivo do fundo, Alicán. Bueno, esta noticia está hoy interesante, me, me, mucho trucó muy eficacia, pero oye que al otro día eh, en apareció una otra que charraba también una especie que pullaba de los países eslavos que baixaba hasta África, no, hasta Asia, y por un regular pillaba eh, una vía de migración por los Urals y no por Europa occidental y oriental eh, occidental y, claro, quiero decir, dos especies eh, y antipartista, y asinas como la lica imperial, pues una Ugran y tal, la trajeron a mena de Papi un Muchon Chico que se trobó por Epila o por el puesto de Porasti, por aquí a Manena Ebro. Y, y interesa, ¿no? Cómo, cambia como, como, varias especies que pillan han cambiado de la traza oriental a la traza occidental. Ay, que todo me, me, recuerda, ¿sabes a qué? ¿A qué? A un pasaporte a un pasaporte. Sí, bueno, un pasaporte aparece debajo a, un... fichar, un no? <laughs> A, que te sellen o pasaporte en la aduana <laughs> también porque yo soy muy topásaro <laughs> no, pero que aparece debaixo unas cantonadas dos, pas, dos pasaportes, pues en aus y aparecen así ah, O sea, yo ahora en, me en, en, pasaporte español y es cierto que el único poliu que tiene ese pasaporte es que te en las migraciones de diferentes especies de animales. Sí, sí, sí. Eh, cuando me aburro en el aeropuerto de Cabo Cuán, en los aeropuertos... tampoco yo no que en visite Guaires, no tengo dinero para pillar muchos aviones pero... Cuando me aburro, pues lo veis, ah, mira, ahí está este bicho que majo que pillaba esta atrás, ¿no? Este, este camino, me, me, recuerda a eso. <laughs> Hombre, lo cierto es que esta noticia y más que más muy buena a todos los ornitólogos que lo han celebrado mucho y sí que se nota que han principiado a visitar más esa zona <laughs> a ver si había suerte y, pueden observar a un, ejemplar de estas características. También es cierto que es común en las aus que fan grandes migraciones que los ejemplares jóvenes de cabo cuan se esbarren una mica y descubran nuevos puestos, ¿no? Por ejemplo, en Oclus y Huesos, un problema que llevan cuando reintroducían ejemplares en Asturias eh, y era que los ejemplares introducidos en Asturias viajaban de Caragón porque era buscando a otros ejemplares de su especie. Y en Andalucía, que introducción Oclus y Huesos de una otra subespecie originaria del Himalaya o que pasaba allí era que os de Andalucía puyaban de aquí, de Caragón, en busca de otros ejemplares, y se mezclaban con los de aquí que ya era una subespecie distinta y había muchos problemas en el tema de conservadura por eso a la vez. Eh, mientras que llegan ejemplos eh, sueltos, pues llegué una anécdota curiosa, ¿no? Y más que más, pues otros ornitólogos, poder observar un animal que si no habrían de desplazarse miles de kilómetros hasta poder verlo y una sobre buena noticia. A cosa sería que estas migraciones se viesen repetidas cada vez por más ejemplos dica que tenesen una importancia grau que caldría ver que lle pasando hasta que sigan cambiando. Que esto pasa, porque por ejemplo en Gallo Canta antes más no gozaban de emigrar las grullas y es una cosa de las mm, zagueras decadas que pues los ejemplos principiarían a pasarse por así y después ya se ha ido repetiendo. También se nota con el cambio climático que había especies que cambian de migración pues porque los puestos que gozaban de visitar unos son lo pro eh, como gozaban de, fe, de y han de buscarse otros puestos. Me ha tocado eficacia esto de exclusivo esos que bullaban mm, de Andalucía o que se van meso de nuevas de esta especie de Himalaya en Aragón, claro, y que normal. Quiere estar en Andalucía podiendo estar en Aragón, ¿no? <laughs> Bueno, <laughs> en la radio no podemos eh, meternos con Cariño, cariño. cariño en Tachen de Andalucía. Un abrazo. <laughs> Así no es que ni, ni, me ve, ni, me ni me arriesgo con lo de paellera, ni me muyo aquí con lo de Andalucía. Cariño a la talacha en Andalucía y os deseamos no con música andaluza, sino con música celta de 13 Kraus. Aragonesa. <laughs> aragonesa. Si en millón... Ah, pues perdón. <laughs> que la podemos escuchar Maitín a las 8 en la sala arrebato, aunque seremos aquí también los presentados de Fendorella Fendoborina. Maitín no, de Van Maitín. De Van Maitín, de Van Maitín. Pero bueno, Maitín de Borina, si querés, también os pues También, sí. Y hue, hue, pinjueves. Pinchueves. Pinchueves. tell you, and you will work with me when there's no money hell. Did that boy walk the earth? So try not to be hero, there's no need for sacrifice. Cause one of us is fallen, them, one of them twist for gossip just might come true. I know you didn't love me, though I was fucked for you. So we're not back together. I know we're mine and was in the last living woman. I'm the last man alive. So what's up, motherfuckers? Stopping on the king's reign. I was already loner before all this shit came. So come into my shelter. There is no one to blame. Let's run the night together before we go insane. Run, run, run running before we go insane. Cry, cry, cry crying before we Bueno, y ahora no entiendo Insane de 13 Kraus, una colla que podréis que sentir junto a Cinean este sábado a las 8 en la Rebato. Antes, a las 12, tendremos un socalce en la Vía Láctea. También tendremos a nuestros DJs favoritos, DJ Josie Bear o nuestro compañero de Electrocracia, que bueno, ya acompañando a los mandos. Y también tendremos a Gin DJ de Estrellados, un programa en el que podéis participar en directo todos los jueves a las 8 en la Vía Láctea en la carrera Doctor Palomar. Eh, Palafox. No, no. Ah, la Vía Láctea Doctor Palomar. O concierto y en la carrera Palafox que, que eh, en la sala arrebato. A programación ya la he sentida, casi todos los programas de Radio Topo colaboran en esta emisión especial en aragonés y además tenemos otros especiales como Kurdistán, u N 2014 y programas de otras radios como Música y Parolas que lle un programa de Radio Mai. Nosotros ya nos despedimos. Exacto. Eh, nos disamos ahora con los compañeros de Tapar la Calle, un programa muy lúdico, Muy divertido. Muy topincho, no os lo puedes perder. Muy choven, un programa muy choven. Y después también podréis sentir nuestros compañeros del Agratador, os, os, y odia día chapas, lo sentimos mucho <laughs> Y apéndole y la cratador yo odia Pero tampoco en otros lo puedes perder No, no, y es muy interesante, se aprende mucho también en, la cratador eh, impuesto podré sentir eh, o, programa en lo que habéis podido participar previamente que ya estrellados de impuesto tenemos em, em, o programa de pedalea Rueda Libre ¿no? y me parís que no me disuade ningún isto de no tener a chuleta de van e improvisar de seguras que meto <laughs> mucho más la pata, pero Ray. <laughs> Los de Rueda Libre tendrán muchas cosas hasta decir esta semana con todas las noticias de, la ordenanza ciclista. Sí, sí, siempre tienen mucho que decir los, de Rueda, los de Rueda Libre. Uh, tienen programas fáciles. <laughs> y, otro programa muy recomendable, como todos los programas de esta casa. Nos despedimos Dica sábado, que nos podréis sentir aquí en directo en, en 101.8 de frecuencia modulada, eh, de 5 a 6. Astitos daremos a travegada la chapa y esperemos tenerlo yo a lo menos todo de van, para <laughs> <laughs> poderos deciros bien que yo lo que viene y lo que no viene. Que paséis una buena tarde y un buen viernes. Un buen pinchueves y un abrazo Andalucía. <laughs> que vaya bueno.